نجوم لاحت في العليا لتناجي العزة والسؤدد وبريق يسطع أخاذا ونفوس الناس بها تسعد نجوم لاحت في العليا لتناجي العزة والسؤدد وبريق يسطع أخاذا ونفوس الناس بها تسعد نجوم لاحت في العليا لتناجي العزة والسؤدد وبريق يسطع أخاذا ونفوس الناس بها تسعد وسحاب يهطل مغفرة ليغيث قلوبا تتوقد بالحب وبالرحمة تشدو حلقات زانت تتجسد نجوم لاحت في العليا لتناجي العزة والسؤدد وبريق يسطع أخلادا ونفوس الناس بها تسعد فما مبو نتيجة الإبرة فما مبو والله نسمي مصيبويتي نسمي مصيبويتي لكم رسم الله تبارك وتعالى والناس ينصرتوا te bareke ve ta'ala. U našem srcu, čim se pojavi strah od nečega drugog, tome će nas Allah isprediti. Pa ćemo njemu i pobjediti. تتوجد أعلام الدعوة يا رمزا يا مشعل نور يتزود يا بحرا ساحله هدي يحمل أرواحا تتوجد Zar nisu pobjegli novotarima? Zar nisu pobjegli u institucije kufra i dalaleta? Zar to nisu radili zbog čega? إسراها ودينا والله العزيز العزة والسؤدد وبريق يصدع أخاذا ونفوس الناس بها تسعد والموج شباب قد أمضى عزما للباري يتعبد قد جادوا بكتاب المولى كي يصبح تاجا يتجدد كي يصبح تاجا يتجدد الله أنا فيه في رئيس الكمبانيا Ne tako nam Allaha, oni koji kažu naš gospodar je Allah, zatim u tome ustraju i Allah kaže da takve za njih strane.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 Njega slavimo i veličamo i od njega oprost i uputu tražimo. Koga Allah Tebareke wa Teala uputi, nema nikoga ko će moći da ga s toga puta skrene. A koga Allah Subhanahu wa ta'ala iz svoje pravednosti i mudrosti ostavi da luta, ostavi u zabludi, ti mimo njega te bareke vetala nećeš naći nikoga da ga na pravi put izvede. A zatim, najispravniji govor, najbolji govor je govor našeg stvoritelja Allaha te bareke vetala. Najbolja uputa, najbolja uputa je uputa njegova roba i posljednjeg poslanika Muhameda Mustafa sallallahu alaihi ve sellem. A najgore stvari po vjeru, najgore stvari po islam i po din su novotarije. Jer svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u vatru. Poštovani džemate, evo nas Allahovom voljom i dozvolom pomoći. Evo nas u jednoj od njegovih kuća. Evo nas u jednoj od njegovih kuća u kome se, u kome se želi veličati njegovo te bareke vetala ime. Allahovi robovi, Allah te bareke vetala neće nikada ostaviti one, neće nikada ostaviti one koji žele da uzdižu njegovu riječ na zemlji. Pa on te bareke vetala radi šta hoće. On subhanehu vetala upućuje svoje robove koje on hoće one koji hoće da idu njemu, da bi uzdizali Allahovu te bareke ve ta'ala riječ. Hvala Allahu te bareke ve ta'ala na njegovim blagodatima. Hvala Allahu te bareke ve ta'ala koji nas uputi da čuvamo sunnet Rasula sallallahu alaihi ve sellem. Da čuvamo uputu. Da čuvamo hadise i kuranske ajete kako im niko ne bi prišao. Hvala Allahu na tome. Hvala Allahu te bareke vetala koji nas u ovom vremenu fitneta i iskušenja u ovom vremenu kada mnogi ostavljaju Kur'an i sunneti za svoji leđa a on nas počasti i podari nam ovu ljepoticu da bi pokazao onima da on sve može i oni Allahovi robovi koji su odlučili da ne žive poniženo na Allahovoj zemlji i sa njegovim Kur'anom i sunnetom. Wallahi neće biti poniženi. Dokle god nosioci istine budu htjeli da uzdižu Allahovu riječ na zemlji, Wallahi neće osjetiti poniženje nikad. Naprotiv, Allah te bareke wa ta'ala Vekane hakana lena nasrul mu'minin se obavezao da će takve pomoći svojom pomoći kako on to hoće. Jer din se neće poniziti. Allah te barek ve ta'ala garantuje zato i ne da. Vi ste o robovi milostivog odlučili nakon toliko vremena i vakta U stvari čim ste dali ugovor Allahu te bareke tala da nećete kvariti taj ugovor koji ste potpisali, odlučili ste Allahovom voljom i dozvolom da uzdižite Allahovu riječ na zemlji. Kako? Tako što neće sunac sjediti ispod novotarskih mimbera. Pa će vas Allah te bareke tala uzdići. I to je njegovo obećanje. Vi niste odlučili da predate Kur'an i sunnet u ruke novotarima. A svjesni ste toga. Pa da vam neko, ko za nekakvu platu ište robijajte i temeljem kalila, za platu da vam tumači ajete i hadise koje ste vi znali pa im dali u ruke da vam govore. I da vam se onda smiju. I da vam se onda izruguju. Pa kako će čovjek, kako će čovjek nosi od zabude da voli nosi od sa istine? To je nemoguće. Lijepo je vidjeti. Lijepo je vidjeti lica i one Allahove robove koji neće da prljaju din. Lijepo je vidjeti usijane oči koje moraju osjetiti pomoć Allaha te bareke vetala još ovdje na Dunjaluku i osjetit će onaj život onaj život koji nije tegoba, koji nije tegoban, braćo moja, jer Kur'an nije došao da se mučimo, sunnet nije došao da se mučimo, vallahi naprotiv. Zato se i razlikujemo od novotara, zato smo se i odvojili od njih. Jer je teško da nađeš propis oprešan Kur'anu i sunnetu, a nema ga u knjigama, Rasul alaih salatu wasalam. Teško je onda hodati po zemlji, Teško je onda govoriti din. Osim ako lažeš. Osim ako lažeš. Jer Kur'anu ne može prići niko. I sunnetu ne može prići niko. Zato što se te bareke otala obavezao da će čuvati preko svojih robovanja mu iskreni. I kada Allah subhanahu wa ta'ala hoće svojim robovima dobro, onda im, onda ih počasti. Onda im dadne da oni osjete da nisu sami, da imaju svoga gospodara, da imaju gospodara koji radi šta hoće. Kada kažnjava, pravedno kažnjava, kada nagrađuje, to radi kako on to umije i koliko hoće. Allah te bareke vatala u mnogobrojnim ajetima svoje robove poziva one koji se budu borili radi njega te bareke vatala radi uzdizanja njegove riječi pa kaže Allah وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِينَا لَلَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Allahu ekber kaže uzvišeni one koji se budu radi nas borili one koji se budu radi nas borili za uzdizanje moje riječi mi ćemo kaže putevima koji vode nama uputiti je li borba braćo moja draga je li borba i put prema Allahu te bare kvetala nešto što se kosi sa njegovom dinom? Hoće li onda takav krenuti njemu? Ne vallahi nikad. Ali gospodar te bare kvetala, one koji krenu njemu, koji krenu da uzdižu njegovu riječ na zemlji, one koji su čvrsto uzeli emanetove vjere i ugovor sa svojim gospodarom, on će ih uputiti na ono što je najbolje za njih. Zar se vredi, braćo moja, igrati sa ovim? Zar se vredi kockati sa ovim? Kada danas širem džamija u Bosni i Hercegovini, dijem džamija u Bosni, evo govorimo u Sarajevu, nađite mi mesđid, nađite mi mesđid gdje nema makar jedan bidat. Allahu hvalim. Nađite mi mesđid Nađite mi meci gdje danas nema mu jezir koji je svi noš pio alkohol, a danas komanduje kako ćete vi raditi. Kad ćete klanjati, kada ćete dovu putiti svome gospodaru. Hvala Allahu na tome. Mi se upravo zato i jesmo odvojili. Da bi se pokazalo i da bi Allah te bare kevetala očuvao svoj din preko nas ako mi to budemo htjeli. Ako mi to budemo htjeli. I ovaj džamija, i ovaj mesid u Sarajevu, koji je Allahovom voljom i dozvolom za nepunih 15 dana dobio svoju svrhu, je sam pokazatelj. Pa više nećemo držati hudbe u golubarnicima. A valaj ne bi nam smetalo i da smo vani na snijegu. Jer je mesid samo sredstvo u kome ne treba da puši vjetar da ne kisne, da bi se došlo do dominacije Allahove te barake i tala riječi. Mi ne obožavamo mesjide. Allah subhanahu wa ta'ala obećava, braćo moja, obećava, vallahi, da će onim njegovim robojima koji ustrajavaju na njegovoj vjeri, da će im pokazati puteve, da će ih učvrstiti i da će kad tad preko njegovih robova pokazati svim sortama kufra, da zavnu da je bidata, da Allahova vjera će dominirati koliko god to bilo krivom mušicima. Allah subhanahu wa ta'ala svoje u ovoj vjeri traži one koji će do posljednje kapi krvi raditi za ovu vjeru. Allah te bareke ve ta'ala traži one traži one robove svoje i otvorio je svoje radnje da krenu ka uzdizanju njegove riječi. Ova vjera, braćo moja, ne trpi munafike. Ova vjera ne trpi licemjere. Ova vjera ne trpi novotare. Ova vjera ne trpi mulje. Ova vjera ne trpi neiskrene ljude. Ova vjera traži ljudine i muškarčine, braćo moja draga. Nisu ovu vjeru uzdigli kukavice. Kukavice. Ebu Bekr nije bio kukavica. Omer nije bio kukavica. To su ljudine koje su uzdigle ovu vjeru. Isti ajeti, isti hadisi Resula alaih salatu veselam su i tebi imeni. Je li onda do generacije? Valah je. Kad nas je, ili kad je neke koji su nas ostavili, koji su nas davno još napustili, misleći da će tako utrnuti Allahovo svjetlo, prevarili su se. Prevali su se tako na mala jednoga. Mislili su da će svojim mudrovanjem i strahom koji je bio u njihovim srcima, a zatim i otvorenim napadama na ovu davu, napadima na ovu davu, mislili su da će naći blagostanje, ne valahi, gdje god da dođu, stići će ih poniženje. Pa ako su pobjedli radi straha, da im nešto ne bude, ili kako kažu, radi straha za ovu davu i za ovaj din i za sunet. Valahi, lažu. Zašto? Onaj ko se, braćo moja, boji nečega. On traži gdje da ode, gdje je najsigurniji. Vi ste izabrali Allaha te bareke wa ta'ala i njegova poslanika sallallahu alaihi sallam. Tu smo najsigurniji, alhamdulillah. Tu smo najsigurniji za ovu vjeru, za davu, za din, za džihad, za borbu, tu smo najsigurniji. Ima li gdje da je sigurnije, osim kod Allah i njegova poslanika, sallallahu alaihi sallam? Nema, braćo moja. A oni su pobjegli novotarima da bi osigurali sunnet. La havla vela kuvata illa bila. Zabuda je mana. Radi sigurnosti dave. Ne, ne, ne. Mi smo radi sigurnosti dave pobjegli Allahu te bareke vetala. I njegovu poslaniku, sallallahu alaihi sallam. Jer Svako bježi gdje je najsigurniji. I tvoje srce i tvoja djela će kad tad pokazat kuda ta tvoja sigurnost hoće da ide. Kuda ta tvoja lažna sigurnost hoće da ide. Pa su pružili jezike po nama. I pogledajte, braćo moja draga, pogledajte. I ova brojnost ovdje danas u Sarajevu i te kako dobro pokazuje, mada nama brojnost nije, ne igra ulogu, ali pokazuje, pokazuje da Allahovi robovi na zemlji, kada se udruže i kada hoće, kaže še uslanim tejmi rajmehula, nema skupine, nema skupine na Allahovoj zemlji, koja ako krene, makoliko brojna bila, da uziže Allahovu riječ na zemlji, a da neće pobjediti. Makoliko brojna bila, šta nam mogu neprijatelji, braćo? Šta nam mogu, vallahi? Ne smijemo se bojati. Ne smijemo se bojati nikoga osim Allaha te bareke letala. U našem srcu, čim se pojavi strah od nečega drugog, tome će nas Allah i prepustiti. Pa ćemo njemu i pobjeći. Zar nisu pobjegli novotarima? Zar nisu pobjegli u institucije kufra i dalaleta? Zar to nisu radili zbog čega? I straha od inava Allah i lažete. Elej se Allahu bi kafi nam den. A zar Allah nije dovoljan robu svome? Allah u obliku čuđenja govori ljudima, zar vam ja nisam dovoljan? Onaj koji dadne da u jednoj sekundi u zemljotresu stotine hiljada ljudi umre. Naredi me neko privrni sve. Zar taj nije kadar? I zar neko sumnja da će Allah pomoći svoju vjeru? Valahi taj je u zabludi. Naprotiv. Naprotiv. Ajeti koje je nosio Ebu Bekru prsima. Omer ibn Hatab, Ali su danas među nama sačuvani, netaknuti, nedirnuti. O Allahovi robovi, samo je do nas. Tako mi Allaha jednoga, samo je do nas. Isti su ajeti, isto su srce imali oni, isti su bubrege imali. Manje su jeli, manje su imali od nas. Isti su ajeti, o robovi milostivog, nemojmo se igrati. Nemojmo se igrati, vallahi. Vallahi, ovaj din i ovaj sunnet Nije šala ni igra. Nema više spavanja. Braćo moja, nemojte više spavati. Dajte da radimo za ovu Allahu te bare kevtala vjeru. Wallahi, nećemo biti ni gladni. Nećemo biti ni žedni. A bit ćemo ponosni. A bit ćemo ponosni. Naše sjedenje, naše učmalo sjedenje ili bespotrebna rasprava neće nas odeti nikuda, nego u vlastitu propast. A raditi po onome što smo naučili, to su osobine odabrani. Raditi po onome zbog čega su ljudi glave gubili, nam je obaveza. Ali da se strahujemo, da strahujemo šta će biti sa nama, u ovo su mnogi upali. Zar treba da nas bude strah? Imamo Allah, Allahu akvar. Zar treba da nas bude strah? A imamo gospodara, ljudi, gospodara, vladara ljudi, svi njihovi interkontinentalni rakete, ne znam čega više, interkontinentalni. Zato treba da nas bude strah. Onaj, vallahi onaj, koji je krenuo Allahu te bareke o tala, sa iskrenošću, neće osjetiti strah. Zašto, braćo moja? Zato što gospodar kaže, Inna Allahi hibbul mutevakirin. Allah voli one koji se na njega oslanjaju. Gledajte, braćo moja, kako gospodar opisuje Allah voli, pa onda kaže one koji se na njega oslanjaju. Allahu ekber. Voli. Ima li neko od vas, tako vam Allaha, ima li neko od vas da ne, vo, ne bi volio da ga Allah zavoli? Ha? Nema. Nema. Allah voli one koji su izdržljivi. Allah voli one koji se bore na njegovom putu kao da su beden čvrsti. Allah voli svoje muđahide. Allah voli one koji se oslanjaju samo na njega. Zar je materializam nešto, braćo moja, na što se trebamo osloniti? Zar je novac, dinari, dirhemi, nešto na što se trebamo osloniti? Da je to mjerlo, mi ovo nikad ne bi napravili. Ovaj mešćid u Sarajevu, koji je danas sa prvom džumom nikad ne bi bio napravljen. Nego je mjerilo kod gospodara te bare kvetala, on ako hoće da će, a ako uzme, niko ti ne može dati. I osobine, oni koje Allah voli, znajte, jedna od tih su oni koji se oslanaju na njega. Takve Allah te barek je voli. Sve na što svoje srce okrijeneš nečemu drugom, tome će te Allah prepustiti naš život, naša smrt, sve pripada Allahu te bareke ta'ala. Sve njegovo. Tabuti, čefini su za tebe pripremljeni. Zapisani u levhi mahfuz. Umrećeš vallahi sigurno. I umreću sigurno. Za sigurno srce koje kuca u meni i u vama će stati jednog dana. Opredeljenje koje poneseš odavde sa tvojom smrću je završeno. Sve što si ponio na sudnjem danu ćeš naći. Zato u Allahovi robovi. Zahvaljujte Allahu na blagodatima ovoga mesida. Zahvaljujte Allahu te bareke ve teala. A ako budemo zahvaljivali, on će nam još povećati. Ovo on kaže. Ako mi budete zahvaljivali, kaže uzvišeni, ja ću vam zacijelo još povećavati. A naše zahvaljivanje njemu te bare tala jeste kroz, njegov, kroz raz za njegovu vjeru. Da svoje dove upućujemo samo njemu. Pa kad ti zatreba i ona pertla, zamoli svoga gospodara. Kad ti zatreba i ona pertla da svoga gospodara zamoliš. Bilježi ima muslim hadis koji, koji vama svima poznat. Kome Resul sallallahu alejhi ve sellem kaže da Islam počeo sa pojedincima. I vratit će se kao što je započeo, kaže, pa blago njima. E ima Mahmed bilježi dalje nastavak drugu predavu hadisa kome kaže da su to oni kad su bili upi, kad je bio upitan Rasul sallallahu alejhi ve sellem koji oživljavaju moj sunnet u vremenu kada ljudi ostupe od njega i zapostave ga. Allahu ekber. Rečeno je, braćo moja, u mnogo mnogobrojnim predajama da će ljudi ostaviti sunnet. Da će ostaviti din. Da će lagati kako bi opravdali svoje grijehe. Zar nisu ohlalili kamatu? Zar nisu ohlalili nove godine? Zar ne čestitaju kršćanima na onome na čemu su? Zar im ne čestitaju to što im se njihov Bog rodio u Koljevci? Zar to ne rade još mnošto takvih stvari od koji čovjeku pamet staje? Zar to ne rade? Zar da tak, sa takvima pravimo džemate? Zar da mi takav bude komandant? Tako mi Allaha nikad. Tako mi Allaha nikad. Vodilja nam je Resul alaih salatu wasalam. I ovo vrijeme koje je došlo o stranci. O stranci. Ovo vrijeme koje je došlo. Kažu islamski učenjaci da je to vrijeme stranaca. Postaješ stranac, uđeš u prodavnicu. Ne možeš ni ceker ponijeti da nećeš eksplodirati. Uđeš u banku uđeš u poštu, uđeš u džami u Allahovu kuću. Pa čeka pijani mu te velja da ti vrata otvori. Jer je sino slavio novu godinu, nemoj da ga bi uzuriš. I da, me nek, I da nas neko pita zašto ste se odvojili. Nismo se mi odvojili. Nismo se mi odvojili što se nama odvaja, nego što nam gospodar naređuje da se odvoji ono što je batili, ono što je istina i ono što gospodar kaže, njegov sunnet na zemlji, da će on povući crtu između toga. I hvala Allahu te bareke vatala na uputi. Braćo moja draga, ono što gospodar od nas traži, jeste da na ovom putu nema stajanja. Na ovom putu nema prepreke. Nemojte se bojati ničega osim Allaha te bareke vatala. Nemojte se bojati ničega osim Allaha te bareke ve taala. Tada ćete dobiti sigurnost koju gospodar obećava. Sigurnost mu'mina koji hoda mirno ovom zemljom. Koji neće razmišljati da li ga prate, da li ga uhode, hoće li ga ubiti, hoće li ga negdje gurnuti u Bosnu. Ne vallahi. Ne vallahi zbog čega? Zato što je naša stanica u džennetu. Zato što smo spopili ugovor da ćemo završiti tamo. I nemojte, braćo moja, i nemojte očajavati. Kaže Allah te bareke wa ta'ala, inna lezine kalu rabbun Allahu thumme steqamu, fela alayhim alehim velahum yahzanun." Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, svojim robovima, oni koji govore, naš gospodar je Allah, i ustraju na pravom putu, za njih straha nema. Fela haufun alehim. Za njih straha nema. Pogledajte. Zar nije žalostno da neko danas kaže da se boji za ovu davu pa ide na otaru da ga pomogne. A gospodar kaže drugčiji. Gospodar kaže drugčiji. Kalu rabun Allahu sume ste kamu. Koji kažu naš gospodar je Allah. A ne ti tihić. Ni rejs, ni kompanija. Ne tako nam Allaha. Oni koji kažu naš gospodar je Allah, zatim o tome ustraju. I Allah kaže za takve za njih straha Šta onda da radi čovjek koji se boji navodu za ovu vjeru i davu i daje u rukama oni kojima je zaprećeno džehennemsko vatrom. Je to strah od čega? Allah kaže drugčije, lažete. Allah te barek ta kaže, za njih straha nema. Oni koji kažu naš gospodar je Allah sa onim što ti je propisao, naredio da ti ra da radiš i poslao poslanika Muhameda Mustafa sallallahu alaihi sallam. Za takve straha nema. I to je tačka. Šta se ti bojiš? Ti se bojiš za ovaj din, pa dježiš, hođi pod bimber. Imaš gospodara koji kaže suprotno, kaže ti da lažeš. Nemaš te šta bojati ako si čvrst Kalu rabuna lau, summe ste kamu, ono summe povećava. I koji istraju na tome, za njih straha nema. Možemo lagati nekoga drugoga, ali gospodara nikako. Ali naše gospodara nikako. Zato, braćo moja, nemojte žalovat, nemojte tugovat, osmijehe na lica. Zahvaljujemo Allahu koji nas je uputio i molimo Allah da i njih uputio. Ko to ne bi volio? Ko to ne bi volio? Ali razlika u dovama našim i njihovim je u laži ponovo. Jer mi dovimo da nas uputi na sunnetu. A oni dove da ujedine muslimane na onom na čemu su oni proizveli svoje programe. To je ogromna razlika. Allah takve neće ujediniti. Nikad. Nikad. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله ve وتعالى براتش مويا kada hoće da njegovi robovi os, da osjete da imaju svoga gospodara, on to dadne uslišavanjem dova ili na razne načine jedna od stvari kojima Allah te barek i vetala daje radu svojim robovima u srce je uputa i ova smirnost mu'mina u srcu. Da ne budeš nervozan, da se ne plašiš, da se ne plašiš za Allahu te barek i vetala vjeru. Može biti nekakva doza, ali sve da se plašiš ako nosiš knjige, ako nosiš din, koji je nosila najbolja generacija muslimana. Čega da se plašimo? Koga da se plašimo? Zar su došli ajeti i hadisi rasulali selatu veselam da nas postiću na kukavišluk? Ne vallaj. Otvorite siru poslanika sallallahu alaihi vselem. Neki 40-50 stranica govori životopisu njegovom i početak objave. Ostale strance govori o džihadu. Ostale strance su bitka na Jermuku, bitka na Bedru, bitka na Ohudu, bitka na Tebuku, El Ashab i tako dalje i tako dalje. Sve bitke. Zašto? 27 puta Resul Ali Selatu Veselam izlazi iz Medine da bi se borio. Izlazi iz Medine da bi se išao borio. Za svoje hirove na Allahi da bi uzizao Allahovu riješ na zemlji. Oni koji misle da sjedenje kod kuće kraj svojih žena u toplim posteljama internetskom davom mogu nešto uraditi, možda negdje uspiju. Ali način na koji dominacija Allahove vjere treba da bude na zemlji je način kako je to radila prva generacija muslimana i nikako drugčije. Iza ovog je velika tačka. Samo Allah te barek ve ta'ala traži Inna Allahe hibbu ladine uqatilune fi se bili safan ke ennehum bunjanu mersu. Allah voli one koji se bore na njegovom putu kao da su beden čvrsti. Pogledajte, u džematu i opisu, o opisovi ljudi je došlo kao da su beden čvrsti. Šta je beden džemat? Nema onoga među nama koji počne muljat i kukoljit nešto, da ga Allah neće pokazati. Nema onoga među nama koji želi na sebi svojstven način da približi ovaj din i da ga kreira kako dobara njegovim strastima u određenom mjestu, vremenu i prostoru, a da ga Allah te bareke u neće pokazati. Zato je došlo u ajetima da će gospodar ukazati na one među vama koji govore istinu i na one koji lažu. I mi to vidimo iz dana u dan sve više i više. Ali nas to ne brine, vallahi. Treba da nam je jedina briga. Prvo da umremo kao muslimani mi, zatim kao džemat, da se pomažemo, da krenemo ka uzizanju Allahove riječi. Da krenemo ka uzizanju Allahove riječi. Ne moramo mi vidjeti da je pao Rim. On će pasti. Ne moramo vidjeti Tursku, ne, nikad. Konstantinopolis. Ne moramo. Ali da budemo karika, jedna karika u lancu spravozbe Allahovog zakona na zemlji. Od poslanika, ali i salatu selam, pa do zadnjeg čovjeka koji će umreti kao mu vehid. Zar nam to nije lijepo? Zar nam to ne bi bilo drago? Jer će ovi ljudi od poslanika alaih salatu veselam i oni na čemu je bio on i njegovi ashabi pa do zadnjeg koji budu bili na čemu je oni i njegovi ashabi biti džemat i na sudnjem danu umet Muhameda sallallahu alaihi veselam to su oni koji su se žrtovali na Allahovom putu prije svega muđahidi kad kaže muđahidi ne oni perom ne ne ne ne Mislim na one koji ubace 762 u cijev. Pa u Afganistanu i Iraku bore se za Allahovu riječ na zemlji. Prvo na njih mislim. Pa onda redom. Kako koji bude zaslužio. I zato poštovani džemate, savjetujem sebe i vas da istrajemo na ovom menheđu, da istrajemo na ovoj davi, da istrajemo na ovome putu sve dok nam smrt ne dođe. Tražite, braćo moja, kuranske ajete i hadise. Nemojte dozvoljavati da vas neko vuče za nos. Nemojte dozvoljavati da vam neko štampa knjige koje su lijepih korica, ali protumačene njihovim umovima. Danas su svašta ohalalili. Nemojte, jer ovaj din nije došao da pravi od nas budale, da pravi od nas ljude koji apsolutno ništa ne razumiju dok im ne dođe Rešid Hafizović ili kompanija. Nemojte to sebi dozvoliti. Nego dovite Allahu te bare kretala prije svega na uputi i on će dati sirat al muskir. Molim Allaha te bare kretala da nas pomogne da istrajemo na putu istine. Molim Allaha te bare kretala da nam greje opusti zemljata suvede. Molim Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ojača naše redove. Molim Allaha te bareke wa ta'ala da sve one koji spletkare islamu i muslimanima da im to vrati u lice. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nastavi u safove muđahida. Molim Allaha te bareke wa ta'ala da pomogne našu braću u Iraku, našu braću u Palestini, našu braću u Afganistanu, našu braću u Čečeni, našu braću gdje god da se bore da Allahova red bude gornja. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da uputi Sarajevo i čitav svijet. Molim Allaha te barek wa ta'ala da ujedini naše daje. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da spoji srca muslimana na tevhidu. Molim Allaha te barek wa ta'ala da nas ne ponizi kršćanima, židovima i paganima i novotarima. Molim Allaha te barek wa ta'ala da uzigne islam. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da uništi sve one koji skletkare islamu i muslimanima. Molim Allah te bareke wa ta'ala da nam pokaže monatike. Molim Allah, molim Allah te bareke wa ta'ala da nam pokaže one koji skletkare njegovim dinom i davom. Molim Allah te bareke wa ta'ala da nam pokaže monatike. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam pokaže monasice preko njihovi jezika. Molim Allaha te bareke wa ta'ala da nam pomogne da uzdignemo njegovu riječ na zemlji. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari bereketa u davi, da nam podari bereketa u ovim mesidima, da nam podari bereketa u traženju znanja, da nam podari bereketa u očuvanju sunneta Rasula alaih sallatu wa sallam. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam grehe oprosti. Molim Allah te bareke ve da nam grije oprosti. Gospodaru grije nam oprosti. Molim Allah te bareke ve da nam grije oprosti dženeta suđe. Molim Allah subhanahu wa taala da nas sastavi sa poslanicima, sa šehidima i sa iskrenim. I rekoh ovo, a molim Allah da oprosti imeni imama i posljednja dova je Elhamdulillahi rabbil alemin. Aqimu salam. Lillahi دوما دوما طول زماني أن يرزقني الباري برك فيه كبري إن رق بناني وكذلك من بعد مماتي أن ينزلني خير مكاني فاسأل للفردوس الأعلى من جنة رب المنان من أغلى عندي من ولدي ولدي ريحانة وجداني ولدي أبدد ظلمة أحزاني